aquo purigeioi forigas multege da microplastagioi. Cie plastagio estas usata, tie ec estas, post iom da tempo, per defrotigio, microplastagio. Cai tiu alvenas ancau en aquo purigeioi, cai eble de nove en la grundo. Austra esplorista te amo, disvolvis nun novan metodon por la norme determini microplastajon en la en kai el fluo de aquo purigeioi. tio montrigis, pli ol naudec quin procentoi estas retenatai en la purigeioi. Etai plastai particloi en cosmeticajoi plastae fibroi el la tolajo, de plastajo, de de pneuai, microplastajoi alvenas el diversae fontoi en la rup aquo. Aquo purigeioi ja esta suffice efficai por reteni plastain particloin en grandezo de mal pli ol quin millimetroi. Malgrautio, alvenas pli cae pli datio en aquejoi cae grundoi. Cium datio concrete, cae cium el tio forlasas de nove la aquo purigeioin, por tio gis nun ne haveblis normigita en tuta metodico. Char gis nun ne existis normigita metodico por la en analitico, La resultoi estas nur malfacile compareblai. Per la deni disvolvita analisa metodico, nun eblas atingi comparablein resultoin, priscribis sciencisto de la Technica Universitato de Vieno, la celon cae la resultoin de la studo, quiu estis realigita de la Federazia Media Autoritato cae la tecnicae universitatoi en Vieno cae Graz, cefe ce la aquo purigeio de la urbo de Graz. Microplastai particloi varias forte lau grandezzo, densetzo cae conduto en aquo. Tiu i diferentzoi conducas al tio, che ili estas en la rubaqua fluo tre mal homogene distonitai, Quelcae nagias ce la surfazzo, aliae drivas laulonge de la fundo, multae inter alte. Tiu mult variezzo enorme la representan el prenon de specimenoi. La sciencistoi decidigis pri grand volumenae dudec quar horae mixitae specimenoi, cun cent litroi en la enfluo, cae mil litroi en la elfluo, ciui ancau cun consideras, la dum la curo de la tago, mal same alta apero de la quantoi da rubacvo. Por certigi bonan tramixigion, estis tra dudec octagoe prenitae specimenoi ciui tiam, por eviti aldonain malpurigioin, estis collectatai en uioi el sen rusta stalo. En antau provoi, la esplorista gruppo determinis crome la idealan al sucian puncton, char la alpreno de specimenoi ne povas ocasi tra la entuta forflua profundezzo. Sian procedon validigis la teamo fine per pluae prilumigoi en la aquo purigeio de Viena Novurbo. Por ni estis ege interesse vidi che precipe plastai particloi de defrotigio de pneuoi estis troveblai tre forte en la alfluo alla purigeio, diras scientisto de la Tecnica Universitato de Graz. La teamo ancao el trovis, che naudec quin procentoi de la microplastagioi povas esti liberigitae el la aquo, cae povas esti separatae cune cun la purigeia slimo. Sed tio ancorau ne fine solvas la problemon. Char la purigeia slimo povas denove esti distonata ciel stercajo sur la agrocampoin. La for pruligo de purigeia slimo farigios deviga en Austrio ecte la jaro 2033. Tio concernas ciuin aquo purigain installagioin, kiwi provisas pli ol dudek mil